Ε, είναι διαθέσιμη για κατέβασμα και από το Play Store και από το iTunes. Και όπως λέω πάντα, για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή, ε, υπάρχει το γκρουπάκι στο Facebook, γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες, ραδιοφωνική εκπομπή «Απολαύστε ανεύθυνα» και μπαίνετε μέσα ώστε να ενημερώνεστε για κάθε ηχογραφημένη εκπομπή που ανεβαίνει και σε κάθε post για την ε, εκπομπή υπάρχει και tracklist, ώστε αν θέλετε να ψάξετε κάτι συγκεκριμένο, ένα τραγούδι, ένα αφιέρωμα, ε, γίνεται πολύ πρακτικά αυτό. Πάτε στο μεγεθυντικό φακό που είναι πάνω δεξιά και βάζετε το, την αντίστοιχη λέξη κλειδί και σας πάει ακριβώς εκεί που θέλετε. Ανέβηκε και χτες και η ε, προηγούμενη εκπομπή της Δευτέρας, η εκπομπή αφιέρωμα στην Έθιο Jazz και ποτέ δεν θα, μας, θα σταματήσω να εκπλήσουμε με τα τερτύπια του ψηφιακού κόσμου. Ε, είδα έτσι κάποιες αντιδράσεις από φίλους και άτομα που ήξερα ότι υπήρχαν μέσα στο group, αλλά ήταν και ένα like από κάποιον άνθρωπο εμφανέστατα από την Αιθιοπία. Υποψιάζομαι ότι εφόσον είναι δημόσιο το group και εφόσον ε, ο αλγόριθμος το, το θελήσει έτσι, μπορεί να φτάσει σε κάποιο PC εκεί στην Αντίσα Μπέμπα και κάποιος να ακούσει έναν ε, περίεργο Έλληνα <laughs> να κάνει μια εκπομπή για μουσική της χώρας του. Άλλη μια Δευτέρα λοιπόν που θα καταπιαστούμε με ένα ακόμα αφιέρωμα. Σχεδίαζα να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Αν θυμάστε όσοι με ακούγατε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήθελα να βρω μουσικές από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, αλλά οι πηγές έτσι ήταν λίγο θολές και δεν βρήκα κάτι έτσι συλλογικό. Βρήκα πολύ σποραδικά πράγματα και μάλλον είναι ένα θεματάκι που ίσως θέλει έτσι περισσότερο ψάξιμο. Ανταυτού θα καταπιαστούμε με ένα είδος μουσικής που κατά καιρούς ε, μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Καμιά φορά έτσι με κουράζει και το αφήνω παράμερα, αλλά έτσι μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια ξαναπέφτω με τα μούτρα. Μιλάω φυσικά για το folk punk και όχι την ε, country, όπως άφησα εσφαλμένα να <laughs> σας μπερδέψω εκεί με το πρόμο του, της εκπομπής. Και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο είδος μουσικής, γιατί αν έτσι ο ορισμός του καθαρό μου punk, αν θέλετε, είναι ο ηλεκτρισμός και η παραμόρφωση ας πούμε στους ενισχυτές, εδώ τις περισσότερες φορές έχουμε να κάνουμε με τελείως... Ε, ακουστικά συγκροτήματα και με ε, ήχο μόνο από φυσικά όργανα χωρίς περισσότερε φορές ε, ενισχύσεις. Έχουμε αρκετά γκρουπάκια να ακούσουμε και πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το υποείδος. Θα ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο σχήμα, Days and Days, ε, οι οποίοι μας περιγράφουν αυτή την αίσθηση όταν έχει γυρίσει από ένα πάρτι, ίσως την επόμενη μέρα το πρωί και έχεις αυτό το ε, συνέστημα μιας αδιόρατης ε, θλίψης. Post-party depression. place everybody's afraid, whether they like to admit it or not, it's the truth. later, this party gets busted and all your friends stumble back home you're the loose cannon, can never be trusted, so you'll hide from the cops all alone. Again, tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you reply and your white flag future is terrifying. It constantly plagues my mind. Where will I be in 10 years? Will I be homeless or buried or have children and be married? Or will I still be stuck standing right here? Either way, it's been a privilege to have had time to spend with my wonderful family and friends. So I'll toast to all of you and to all that you do. You're fucking awesome, don't you ever forget? Cause when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Gonna be there to catch you when your plans all fall through. it. The world we live in is a terrifying place. We're gonna be the ones who deserve the rest of away. The ones who turn their backs and even tag it off the plane. Come back the bucket, can't blow away and watch them stay. Tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who never gave up? When the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who Νομίζω είναι ένα από τα group που είναι στη δικιά μου αγαπημένη τριάδα αυτού του υποείδους μαζί με τους ε, Hale Scissors και με τους ε, Blackbird ε, Round. Το folk punk λοιπόν μερικές φορές αναγράφεται και ως rock folk. Είναι στην ουσία μια ανάμιξη της folk μουσικής και του punk rock φυσικά. Ε, πήρε την πρώτη του ας πούμε σχηματοποίηση στις αρχές της δεκαετία του 80 και το έκανε και από τις δύο πλευρές του ωκεανού. Ε, από τη μία στην Αγγλία το είδος ε, περιγράφηκε από τους Pogues και από τους ε, Violent Femmes στην, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ ότι ήταν και οι Violent Femmes ε, έτσι, αρχιτέκτονες του είδους, αλλά τώρα που το σκέφτομαι ταιριάζουν πολλά πράγματα και από τον τρόπο ε, ερμηνείας, αλλά και από τις ε, ενορχιστρώσεις. Ε, το folk punk γνώρισε μεγάλη και mainstream επιτυχία σε εκείνη τη δεκαετία και στα χρόνια που ακολούθησαν τα υποείδη του, δηλαδή το Celtic punk και το Gypsy punk, έχουν δει και αυτά αρκετά ε, εμπορική επιτυχία. Αν ε, σας ενδιαφέρει μπορείτε να ανατρέξετε και στο φιέρωμα που είχα κάνει στο Celtic Punk κάπου εκεί μέσα στο 2018, αν δεν κάνω λάθος. Το, τα βασικά χαρακτηριστικά της ε, μουσικής αυτής είναι ότι ε, είναι σαν να είναι ανάμιξη της κέλτικης μουσικής, της ε, τσιγκάνικης μουσικής και της ε, εναλλακτικής country. Η folk punk επίσης ε, σχετίζεται πάρα πολλές φορές με σκηνές ε, του DIY, δηλαδή do it yourself, και πολλές φορές τα συγκροτήματα αυτής της ε, μουσικής παίζουν σε σπιτικά live συν, τα παραδοσιακά ας πούμε, μέρη που μπορεί να κάνει συναυλίες κάποιος. Η folk punk μουσική έχουν συνήθως τις δικές τους ε, συνθέσεις που ενώ έχουν επιρροή από punk rock, αυτό που κάνει τη διαφορά, όπως καταλάβατε, είναι τα όργανα. Όργανα όπως το μαντολίνο, το ακορντεόν, το μπάντζο, ε, καμιά φορά και το βιολί ε, και να σας πω την αλήθεια από τα βίντεο που έχω δει από τα γκρουπάκια αυτά υπάρχουν και πολλά αυτοσχέδια όργανα όπως ένα όργανο που δεν ξέρω αν έχει επίσημη ονομασία που είναι ένα τεράστιο τέλο πάντων κοντάρι με μία και μοναδική χορδή που καταλήγει όλο αυτό σε ένα μεταλλικό κουτί σαν ηχείο. Οι, οι Days and Days εδώ που τους ακούσαμε έχουν ένα επίσης περίεργο κρουστό όργανο σαν ε, σκάφι πλυντηρίου παλιά ας πούμε και όπου ο μουσικός έχει κάποια εξαρτήματα στα δάχτυλά του σαν ε, πένες ας πούμε και ακούγεται αυτό το χαρακτηριστικό χρατσαχρούτσα τέλος πάντων να μην φλιαρίσω <laughs> πάρα πολύ και σας πάρω το κεφάλι. Ας ακούσουμε άλλο ένα group, ε, Apes of the State, I Listened. about it, but you were talking, so when you finished, I opened up my mouth and you called me out for being bad at listening. So I wrote this song to tell you just how well that I can listen, and well, that I think that you are really cute. And I thought that maybe I should wait to tell you that I like you, but I don't really have too much to lose. And I could learn your favorite song and play it on my guitar. And I'll probably sing it all wrong, but it might catch your attention. And I don't know your favorite song, but it's probably by Mars Volta. Cause he said he really liked them when we talked. And I listened. Yeah, I listened. when I woke up in my bed, I wrote a list of all the things you told me last night that I had inside my head. Like that yellow is your favorite because it's a happy color, and that you have been sad for as long as you remember, and that the way your kitchen looked made you upset because it was a mess, and well, that's the way things look when you're depressed across the room on that rocking chair you said you hate cause it is so loud and I wish that you had sat next to me on the couch. that this list is too long that I can't fit all these things into a song and still keep your attention. So I'm trying hard to mention some important things that I feel will really demonstrate just how well that I listened. Like how you said with tears in your eyes that you wish that being grateful was enough to keep you from feeling sad all the time and that your favorite flowers are impatience. And that when you love somebody, you wait patiently for them. And that your favorite movie is The Shawshank Redemption. And that serenity means listening to the water down at Tuckwan Glen and how you make poor decisions with the people that you choose to date. And you'll probably think I'm crazy for this. And I tell you that I don't give a shit, but that would be a lie because I care what you think about me. And I just really desperately want to be your next poor decision. Be your next poor decision your next poor decision. And I could learn your favorite song and play it on my guitar. And I'll probably sing it all wrong, but it might catch your affection. And I don't know your favorite song, but it might be by Mars Volta, cause you said you really liked the when we And I listened. τη σημασία της ε, να πούμε, της ακρόασης. Πάντως, ε, Apes of the State εδώ το δηλώσανε, I listened, ένας καταιγισμός ε, στίχων και αρπισμάτων εκεί του μαντολίνου και του γιουκαλίλη. Ε, είπαμε για τα όργανα λοιπόν που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτήν την ε, μουσική σκηνή. η θεματολογία όπως μπορείτε να φανταστείτε διακυβεύεται ανάμεσα σε ε, προοδευτικές και αριστερές πολιτικές ε, ιδέες, θέματα τα οποία καταπιάνονται στίχοι, είναι φιλετικά ζητήματα, ε, ταξικά ζητήματα, φεμινισμού, αντιφασισμού, τα δικαιώματα των ζώων, ε, αναρχισμού και άλλα. Ε, όπως ε, κάνουμε στα περισσότερα αφιερώματα όταν ε, ασχολούμαστε με ένα είδος, θα το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Και αν ε, είπαμε ότι το είδος γεννήθηκε τη δεκαετία του 80, όπως συμβαίνει στα περισσότερα είδη, πάντα υπάρχουν κάποιοι που ανοίξαν το δρόμο, οι προπάτορες. Έτσι λοιπόν, ε, η, πιο παλιά ε, αναφορά συνδυασμού, ας πούμε, punk rock και folk μουσικής είναι αυτή στην ε, μουσική του Woody Guthrie, του γνωστού ε, κιθαρίστα από τα 30's. ε, για πολλούς θεωρείται ένας από τους ε, ε πρώτους punk μουσικούς γιατί τραγούδισε τραγούδια αντιφασιστικά και για τις συνθήκες που περνούσε τότε η εργατική τάξη στη δεκαετία του 30. Ε, προχωρώντας μερικές δεκαετίες αργότερα στα, 60 60's η Νέα Υόρκη γνωρίζει την αναβίωση της ε, folk σκηνής. Φυσικά είχε να κάνει η παρουσία του Bob Dylan και ε, η folk αρχίζει και επηρεάζεται από διάφορους άλλους μουσικούς και παίρνει κάποια ψήγματα folk punk από underground καλλιτέχνες όπως ο David Peel, ή The Gods, ή The Holy Modal Rounders και οι Fags, των οποίων ε, το στυλ και η ομή έτσι, folk μουσική ε, θα έμελε να επιδράσει τους ε, ε, καλλιτέχνες της λεγόμενης anti-folk όπως ο Jeffrey Lewis. Ε, επίσης άλλα νεορκέζικα πρώτο punk group όπως η Velvet Underground βάλανε και αυτοί το χεράκι τους στο να επηρεαστεί αυτός ο ήχος. Πάμε με ακόμα ένα χαρακτηριστικό group αυτής της σκηνής, οι οποίοι επιθυμούν <laughs> να θαυτούν με αναλογικό τρόπο. Mischief Brew, Bury Me in Analog. Every master, my disasters. Our first draft words and never before heard acoustic takes its scores from the shoebox to the online store. Bury me Look at every issue. Trade off the public. with the latest set of flower power. And the freaks will drive by my street and cry and sing and dream and listen to the new CD. Bury me Mischief Brew ήταν αυτή, ένα γκρουπ που δυστυχώς ε, δεν υπάρχει πια. Αφήσαμε λοιπόν ε, τους ε, προπάτορες στα 60s, στα 70 τώρα, το 1907. Ο Λονδρέζος τραγουδιστής και συνθέτης Patrick Fitzgerald κυκλοφορεί το πρώτο του EP με τίτλο «Safety Pin Stuck in My Heart». Και όταν λέμε «Safety Pin» εννοούμε την περώνη της χειρομοβίδας το οποίο έχει τον υπότιτλο «A Love Song for Punk Music». Το μότιτλο τραγούδι του EP παραμένει η πιο διάσημη δουλειά του Fitzgerald και πολλοί το θεωρούν ως ε, τις ε, πρώτες κυκλοφορίες της ε, folk punk που συνδύαζε ε, punk rock αισθητική με ακουστικές κιθάρες και τρόπο ερμηνείας. Μία δεκαετία αργότερα φτάνουμε στα ένδοξα 80s, όπου στο Milwaukee των Ηνωμένων Πολιτειών το 1981 οι Violent Femmes γίνονται το πρώτο και πιο εμπορικά επιτυχημένο ε, group που βάζει στην ίδια κατσαρόλα punk και folk. Ε, αν και βέβαια στους συγκεκριμένους οι επιρροές τους ήταν πιο πολύ από πρώιμα art rock ε, group όπως η Velvet ε, Underground. Ε, δώσαν όμως το στίγμα και στο 1980, τη δεκαετία ολόκληρη δηλαδή, άλλα punk και hardcore group θα έτσι διακοσμούσαν τα άλμπουμ τους με ακουστικά tracks ή θα βάζανε έτσι σφίνα πιο folk ε, ήχους, Ε, κάποιοι από αυτούς που το κάνανε ήταν οι Dead Milkmen, οι Articles of Faith. Ένα επίσης ε, επιδραστικό ε, άλμπουμ ε, για την σκηνή κυκλοφόρησε το 1984 και μάλιστα ήταν έτσι ένα σημείο μεταστροφής γιατί η hardcore μπάντα μέχρι τότε The Meat Puppets άλλαξε τελείως το στυλ τους και έβγαλε το δίσκο Meat Puppets 2 με τελείως ε, punk ε, rock ε, ακούσματα. Ας ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, μετά θα πάμε για το spot και μισή και μετά θα δούμε και τι γινόταν εκείνη τη στιγμή στην Αγγλία. Douglas 4, God damn, God damn, God damn. on Air Web Radio. In music, we trust. It goes on and πρώτο μισάωρο της ε, εποψίνης εκπομπή είναι ήδη παρελθόν. Για σας που συντονιστήκατε μόλις τώρα στον Κόνιον Air, είναι εκπομπή «Απολαύστε ανεύθυνα» και έχουμε αφιέρωμα στο folk punk. Καλησπέρες μικροφωνικές στον φίλο Δημήτρη, στον ε, Στέλιο που μας γράφει για τις ε, απαρχές του punk και την εποχή της Τάτσερ, πολύ σωστά. Και καλησπέρα και στην Άννη και την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Pat and the Bunny Swice From Here to Utopia. Εντός παρενθέσεως Song for the Desperate, ένα τραγούδι για τους απελπισμένους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν η, η ανάμιξη του folk και της ε, punk πρώτο ε, έγινε από τους ναι μεν Λονδρέζους αλλά ε, Ιρλανδικής καταγωγής, The Pogues, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1982, οι οποίοι στην αρχή ε, φτιάξαν έτσι ένα κράμα από ε, καινούργια τραγούδια και διασκευές από γνωστές ε, folk, ε, από γνωστούς folk τραγουδιστές τις οποίες τις παίζανε με έτσι πιο punk ε, attitude. Ε, είχαν και αυτοί το μερίδιο της, επιτυχία, της επιτυχίας τους που μπήκαν στο top 3 για τα 10 καλύτερα άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα νούμερο 2 single το Fairy Tale of New York το 1987 μαζί με την Kirsty Μακόλ και ένα, μια σειρά από άλλα top 10 ε, singles και albums στην Ιρλανδία. Ο Σέιν McGowan, ο οποίος νομίζω έφυγε από τη ζωή πρόσφατα σχετικά πριν δύο, πριν τρία χρόνια, έπαιζε πιο πριν σε ένα λονδρέζικο καθαρό έτσι, punk group που λεγόταν The Nips ε, και η αρχική του ονομασία ήταν The Nipple Erectors. Απαπαπα πιπέρι. Η ε, η αυτοί που αρχινήσανε τέλο πάντων ε, την, ε, την σκηνή ώστε να έχει χαρακτηριστικά της, της βρετανικής ε, folk punk σκηνής ήταν οι Men They Couldn't Hang, οι οποίοι φτιαχτήκαν το 1984 και άλλο ένα group επίσης σημαντικό για τη σκηνή ήταν οι Oyster Band, οι οποίοι παίζανε ε, αγγλικά Sadies Music, κάποιο παραδοσιακό πρέπει να είναι αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, με πιο ε, τραχή και πιο γρήγορο έτσι, rock ήχο. Αυτοί φτιάχτηκαν γύρω στο 1986. Ακολουθήσαν οι Levelers, οι οποίοι φτιάχτηκαν το 1988. Αυτοί είχαν έτσι πιο παραδοσιακές μελωδίες, αλλά χρησιμοποιούσαν και ακουστικά όργανα, όπως ας πούμε βιολί άλλα σημαντικά γκρουπ της ε, αγγλικής punk σκηνής των ε, αρχών του, της δεκαετίας του 80 επηρεαστήκανε και πειραματιστήκανε μάλλον με folk επιρροές. Ε, κάποια πολύ πρώιμα demo των Τσάμπα ε, ουαμπα έχουν ας πούμε ακορντεόν, τρομπέτα. Ε, Παρ' όλα αυτά τους πήρε περίπου 20 χρόνια μέχρι να μετα, μεταφερθούν, όχι μεταφερθούν, να μεταμορφωθούν σε μια ε, 100% folk ε, μπάντα. Ε, ένα άλλο σχήμα, Attica The Stockbroker, ξεκινήσανε να ε, διασκευάζουν πανκα κροατήρια, συνοδευόμενοι από ε, μαντολίνο το 1986 και οι οποίοι παίζουν ακόμα και σήμερα. Ε, πάντως η πιο δημοφιλής και ε, πιο επιτυχημένη φιγούρα στην αγγλική folk ε, σκηνή των δεκαετία του 80 είναι ο συνθέτης και τραγουδιστής Billy Bragg, ο οποίος ε, είχε διάφορα έτσι, hits μέσα στα 80's και έγινε σημείο αναφοράς για τους folk punk μουσικούς που θα ακολουθούσαν. Mischief Brew, ακόμα ένα κομμάτι, Every Town We Celebrate. control and push their daddies around. Made the streets so bright and the zones of blight. No more fear in the hearts of the white. See, Bella hall, put on a show. From high above, watched his boulders roll. Then he bought Main Street and the old town hall. He named his prices face on every wall. Oh. with that magic hat, spit and glue. He'll wash the stone, paint the brick, rename the streets, and make the clocks all tick. On time, he'll make us run on time. And every town will celebrate someday, Wave its sweatshop flags. The artists sold their arts, gave the toddlers shopping carts, raised the prices, raised the rent. Some days I wish that I could go back again. down in Celebration, Florida, and when every road is Main Street, USA. We'll be safely kept at bay from any disruption or display of truth, adventure, love, and rage. Of truth, adventure, love, and rage. Of truth, adventure, love. Every town will celebrate someday. έτσι είναι, ισχύει. Mischief Brew ήταν αυτοί ε, οι οποίοι όπως είπαμε πριν έχουν διαλύσει νομίζω ένα μέλος, ο τραγουδιστής δεν είναι στη ζωή πια. Φτάνουμε λοιπόν ε, στα 90s, όπου γενικά υπήρχε ένα πολύ χαλαρό ενδιαφέρον ε, για την σκηνή και πολύ λίγα γκρουπ του είδους κάνανε περιοδίες. Η ε, βασισμένη στο... Συγγνώμη, οι Bad Livers, οι οποίοι φτιαχτήκαν τη δεκαετία του 90 στο Austin του Τέξας, θεωρούσαν τον εαυτό τους experimental bluegrass ε, band. Ε, και χρησιμοποιούσαν τον όρο punk πιο πολύ σαν έτσι, πολιτισμική αναφορά παρά σαν ε, μουσική. για παράδειγμα εμφανιζόντουσαν φόροντας μπλουζάκια Misfits, και καμιά φορά μπορεί να διασκευάζανε και το, κάποια κομμάτια του Iggy Pop ας πούμε. Ε, το 1994 μας βρίσκει στην δημιουργία της ε, Planet X Records η οποία στην ε, συνέχεια θα κυκλοφορούσε ένας από τους πιο, μερικούς από τους πιο σημαντικούς δίσκους της folk punk σκηνής στα τέλη της δεκαετίας 90 και αρχές ε, και η οποία θα είχε μεγάλη επιρροή στο, στη σκηνή, στο είδος. Ένα άλλο ε, group που όρισε την ε, σκηνή ήταν οι Moldy Pitches, φτιαγμένοι το 1994, που αποτελούνταν από τον Άνταμ Γκριν και την Κίμια Ντόνσον. Ε, παίζανε και τραγουδούσαν χρησιμοποιώντας ακουστικές κιθάρες και αυτοπροσδιοριζόντουσαν ως anti-folk. Επίσης ε, φτιαγμένη το 1995 η World Inferno Friendship Society είναι ένα πολυμελές ε, σχήμα που έμελε να ε, αποκτήσει, να, σημαίνει επιρροή για μεταγενέστερα γκρουπ της Νέας Υόρκης της ε, σκηνής του Gypsy Punk. Όπως καταλαβαίνετε συνδυάζανε στον ήχο τους στοιχεία καμπαρέ, punk και κλεσμέρ, το οποίο από ό,τι έχω διαβάσει είναι ένα είδος ε, θεατρικό ε, ανατολίτικο. Ε, και έτσι λοιπόν βάλανε όλο αυτό το πράγμα στον ήχο τους προσδίδοντας έτσι ένα θεατράλε ε, feeling. Στα περίπου τελειώματα της δεκαετίας του 90 ξεπηδάει και το Celtic Punk το οποίο είναι πολύ συγγενές είδος και με γκρουπ όπως οι Dropkick Murphys, οι Flonky Molly, οι Greenland Whale Fishers και οι Real Mackenzies άρχισαν να πειραματίζονται ε, με τα μαντολίνα και με τα βιολιά και τα κορτεόν και να έχουν περισσότερη εμπορική απήχηση. Όπως συμβαίνει πολλές φορές συχνά σε αυτά τα πράγματα, το κύμα των συγκροτημάτων που ε, είχαν ας πούμε τον ήχο των Pogs ε, μαζί με την ε, street punk ηχητική ε, άρχισαν να δημιουργούν ε, μιμητές ε, σε όλο τον κόσμο. Συνέχεια με ένα από τα group της Αγίας ε, Τριάδας για μένα, η Black Pearl Drum. είναι και το μόνο που έχω δει από αυτά τα τρία group ε, live, τυχαία, πριν πολλά χρόνια, σε ένα φεστιβάλ στη Σχολή Καλών Τεχνών. μου είχε κερδίσει η σκηνική τους παρουσία, καθότι και αυτοί ήταν πολλά άτομα και ε, αν και δεν είχαν καθόλου ηλεκτρισμό, ήταν τόσο μα τόσο ζωντανή και ξεσηκωτική. Honey the Hair. και νομίζω ε, τέτοιες εμφανίσεις που έτσι σου πέφτει το σαγόνι και είναι έτσι και μικρά και underground ε, σχήματα πρέπει πάντα μα πάντα ε, αν πουλάνε επιτόπου δισκάκια να τα παίρνεις γιατί οι πιθανότητες να βρεις κάτι έτσι σε φυσική μορφή είναι σχεδόν ε, ανύπαρκτες. Το έχω μετανιώσει πολλές φορές έτσι σε live ε, αυτοργανωμένα και μετά χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Ένα group ακόμα ε, οι οποίοι συσχετίζονται από ό,τι καταλαβαίνω και με κοινά μέλη και με παρόμοια ε, θεματική αν θέλετε και πολύ κοντινό ήχο είναι οι Hail Seizures. Εδώ μας ε, απευθύνουν μια ε, τελευταία εκπομπή, Last Transmission. Επίσης φοβερή Hail Seizures από όλα τα σχήματα που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής νομίζω έχουν το πιο καλό βιολί. Αστείο να το περιγράφω έτσι σαν να μιλάμε για τα πανηγύρια, για τον ε, Πετρολούκα Χαλκιά ξέρω. Κι όμως ε, αν δείτε και μερικά ελάχιστα που υπάρχουν που παίζουν ε, live ε, η βιολίστριά τους είναι φοβερή. Καλησπέρα και στον Όμηρο, τον δικό μας Όμηρο εδώ, ε, μικροφωνικά. Φτάνουμε λοιπόν στις αρχές του 2000 και η δισκογραφική Planet X ε, Records, ο ήχος της αρχίζει και επηρεάζει ε, τα underground σχήματα της δεκαετίας του 90 και κυκλοφορούν ε, punk, folk punk κυκλοφορίες με το όλο vibe της DIY, DIY αισθητικής να κυριαρχεί. Για πολλούς στην punk ε, ε, κοινότητα αυτή η δισκογραφική είναι συνώνυμη με την ε, σκηνή της folk punk παρόλο που έχουν κυκλοφορήσει και αρκετά groups που παίζουν ηλεκτρικά και με χωρίς καθόλου έτσι, folk επιρροές. Τον ίδιο, το ίδιο διάστημα, αρχές 2000 δηλαδή είμαστε, στη Νέα Υόρκη δυναμώνει η σκηνή της Gypsy Punk η οποία είναι πολύ συγγενής στον ήχο με τη folk punk και υπάρχει έτσι ένας ε, συνασπισμός μεταξύ των group Google Bordello, Golem, Insomniac, Folklore και άλλα παρόμοιου ήχου. Τα group αυτά παίρνουν στην ουσία τον ε, ανατολικό ευρωπαϊκό τρόπο ενορχίστρωσης και τον ε, μπλέκουν με τους ρυθμούς της punk, της ska και του rock'n'roll φυσικά πολλά από αυτά τα group υιοθετούν ε, επίτηδες και ένα έτσι αισθητικό ύφος που παραπέμπει σε σοβιετικής εποχής τέχνη, σε αισθητική μπουρλέσκ και βέβαια βάζουν μέσα στο μείγμα και κλασική, κλασικό punk στυλ όπως αυτό το class Από όλα αυτά τα σχήματα της ε, Gypsy Punk η Gogol Bordello συγκεκριμένα είναι αυτοί που έχουν έτσι και την πιο mainstream ε, επιτυχία. Εν τω μεταξύ στις ε, βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες ε, μία ακόμα κοινότητα αρχίζει και αναδύεται γύρω από το σχήμα των ε, Mischief Brew το οποίο θα <laughs> ακούσαμε ήδη δύο φορές και την Fistolo ε, Records. Αυτά τα ε, group βγήκαν από την DIY punk underground σκηνή της δεκαετίας του 60 ριζοσπαστικοποιηθήκαν με την ε, επέμβαση του Phil Ox και πήραν επιρροές από σύγχρονους αναρχικούς ε, folk μουσικούς όπως ο David ε, Rovix σημαντικοί καλλιτέχνες της βορειοανατολικής σκηνής εκείνης εποχής είναι οι Can Kickers, ο Pat and the Bunny που τον ακούσαμε πριν, Johnny Hobo and the Fried Trains και αργότερα η Wingat Dishwashers Union στα τελειώματα της δεκαετίας ε, του 2000. Ας ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι καθώς πλησιάζουμε στα μισά της εκπομπής. Apes of the State Plate Glass Apology από τη σειρά εμφανίσεων DIY Sessions. τα μισά της απόψινής εκπομπής, μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει. Για σας τυχόν ε, φίλοι ακροατές που συντονιστήκατε τώρα, είναι η εκπομπή πολλά στα Νέθινα και έχουμε αφιέρωμα στην ε, folk punk, αυτό το υποειδίωμα της ε, punk που είναι τελείως εμπλουτισμένο με παραδοσιακά μη ηλεκτρικά όργανα, μαντολίνο, μπάντζο, γιουκαλίλι, κιθαρόνια, βιολιά ε, και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Ε, είμαστε, ε, αυτοί που ακούσαμε ήταν οι With and Heathens και το κομμάτι The Order από τη σειρά εμφανίσεων DIY Sessions. Ε, λέγαμε λοιπόν τι συνέβαινε στην ε, βορειοανατολική πλευρά των ΗΠΑ Ταυτόχρονα το ίδιο διάστημα η Against Me από το Gainesville της Φλόριντα ε, μαζεύουν και αυτοί έτσι mainstream ε, ακροατήριο. Παρ' όλα αυτά κάπως ε, παρεκτρέπονται από τον ε, folk sound ε, ήχο και στα μέσα της δεκαετίας του 2000 η δυτική ακτή ε, αρχίζει και αναπτύσσει σιγά σιγά τη δικιά της ε, DIY σκηνή από folk punk ε, καλλιτέχνες με έναν λίγο διαφορετικό ήχο. εδώ η, το επίκεντρο είναι ένα γκρουπ από τη Santa Cruz, τους αναφέραμε και πιο πριν, <laughs> σας είπα ότι είναι και από του αγαπημένους μου, η Blackbird Round οι οποίοι έχουν ένα τελείως διαφορετικό ε, και εξ ακουστικο ε, ακουστικό line-up ε, με πολλά παραδοσιακά όργανα με δυνατά punk riffs και πολύ έντονους και έτσι καυστικούς πολιτικούς στίχους επηρεασμένους από την σκηνή του crust punk. Είναι πολύ ε, κοντά ιδεολογικά και μουσικά με τους επίσης ε, full ακουστικούς ε, Hell και με την ε, σκηνή του Northwest Folk Life Festival. Ε, οι μπάντε της Δυτικής Ακτής παίζουν κυρίως για βιοπορισμό αυτό που στα αγγλικά το λένε basking, δεν νομίζω να υπάρχει με μία λέξη στα ελληνικά, όταν παίζεις τρεις πάντων στο δρόμο, ξέρετε, με καπέλο. Ε, αυτό δίνει έτσι και έναν ε, λίγο διαφορετικό, αν θέλετε, ταξικό χαρακτήρα σε αυτά τα group. Πάμε να ακούσουμε τους The Suburbanists και το Severance, πάλι από την ε, σειρά εμφανίσεων DIY Sessions. Θα έχετε προσέξει ήδη σε ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής ότι αν ας πούμε στα καθαρό αίμα punk group ε, αρκούσε που λέει ο λόγος να ξέρεις τρία κόρτα, όπως λέγανε και οι Ramones τα τέσσερα είναι <laughs> κλασική μουσική εδώ πέρα έχουμε κάπως ε, πιο δεξιοτέχνες έτσι, παίχτες και στα έγχορδα αλλά και στα κρουστά. Είναι ναι μεν τραχής ο ήχος αλλά είναι τεχνικά νομίζω κάπως ε, ε, πιο έτσι, μεταξύμια ας πούμε, με δεξιοτεχνία. Δεν ξέρω να βρω άλλη λέξη. Ε, καλησπέρα και στο φίλο Φώτη. Ε, το 2004 οι Moldy Pitches, ένα γνώριμο group της folk punk σκηνής, διαλύονται και η Κίμια Ντόνσον αρχίζει την ε, solo της δουλειά και το 2007 η μουσική της η οποία μπήκε εκτενώς στο soundtrack της ταινίας ε, Juno ε, κέρδισε ένα Grammy για το καλύτερο soundtrack το 2009. Να λοιπόν που και ένα κομμάτι της underground σκηνής αποκτάει έτσι μια περγαμηνή από έναν ε, mainstream θεσμό. Το 2006 ο Brian Sella και ο Matt Yulich φτιάχνουν τους Front Bottoms και τα δύο τους πρώτα άλμπουμς με τίτλο I Hate My Friends και, and, ε, συγγνώμη, και My Grandma vs. Pneumonia καθώς και τα πρώτα τους ε, EP, Brothers Can't Be Friends, ε, είναι και αυτά αλλά κάποιες κυκλοφορίες της folk punk σκηνής. Και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στην, ε, στις δεκαετίες του 2010 και του 2020 που είναι εδώ που τα λέμε και κυρίως τα πράγματα που σας έχω φέρει να ακούσουμε. Νομίζω είναι και τα πιο φρέσκα και τα πιο έτσι στα κάτα. Johnny Hobo, New Mexico Song. Here we go. One, two, three, gas he likes an American spirit. He asks how I can smoke such shit. I say there's nothing like chain smoking GPC cigarettes. Cause any smokes will kill ya, but these will make you feel like it. I sit back down on the parking lot curb and remember back to February, the trip to Hartford, when five minutes ago he was passed out on the staircase, trying to walk to his apartment, but not making it all the way. And now he's driving us 100 miles an hour down the interstate, another beer in his hand, swearing we won't be late. That was before everyone moved to New Mexico. They all left a couple of months ago. Until the day, my friend, when I sleep on the floor of your van again. I'll be waiting in this parking lot. falling free. My hand clenching a fist, and my face in a smile. After hitching Hobo, New Mexico Song. Ε, μόλις τώρα πρόσεξα ότι τα περισσότερα που ακούσαμε μέχρι στιγμής είναι από φωνές και αν υπάρχουν γυναικείες είναι έτσι λίγο στην από πίσω είναι σαν backing, οπότε να μια ευκαιρία να ακούσουμε ένα group της φάσης, της σκηνής, που είναι μόνο δύο κοπέλες. Stick and Poke τους έχουμε ξαναβάλει. Για σας που είστε παλιοί εκροτές, μπορεί κάτι να σας θυμίσει. το κομμάτι I Don't Even Smoke. αγαπημένο group. Νομίζω ότι σε έχω βάλει μέσα στα χρόνια τουλάχιστον άλλε δύο φορές. Είμαστε λοιπόν στα 2011 όπου ο Pat and the Bunny ε, φτιάχνει μαζί με διάφορους άλλους ε, καλλιτέχνες το Ram Shackle Glory στο Tuscan της Αριζόνα. Από ό,τι καταλαβαίνω κάποιο φεστιβάλ πρέπει να ήταν αυτό. Ε, αυτό έμελε να είναι το πιο μεγάλο έτσι, συλλογικό project και μέχρι και το 2006 που έγινε από πολλούς θεωρείται ως ε, έτσι, ε, η, ο πυρήνας της ε, κοινότητας. Όλα αυτά μέχρι την απόσυρση του Πάτεν and από την ε, σκηνή της folk punk ε, ο οποίος ε, είπε για τον εαυτό του ότι κάπως έβλεπε τις απόψεις του και τις πολιτικές και τις μουσικές να φεύγουν τελείως από αυτόν τον ε, ήχο. Το 2016 είναι άλλο ή μια χρονιά σταθμός για τη σκηνή, καθώς ε, φέρει από τη ζωή ο Έρικ Πίτερσεν, μέλος και ιδρυτής των Mischief Brew, ακούσαμε και στην αρχή δύο κομμάτια τους και όλα τα υπό project ε, του, των Mischief Brew ε, διαλύονται διαδοχικά. Ε, επίσης ε, μια άλλη έτσι αναταραχή ας πούμε στην ε, συνοχή της σκηνής συνέβη το 2017 όταν ο Chris Clavin ο ένας από τους ιδρυτές της Planet X Records κα, κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από διάφορα άτομα, μουσικούς και μη, και ενώ κάποιοι ε, βρέθηκαν να τον υποστηρίξουν, ε, κάποιοι άλλοι καταδικάσαν τις πράξεις τους και φύγαν από την ε, δισκογραφική και αφαίρεσαν και τη δουλειά τους από μελλοντικές επανεκδόσεις ή split albums που θα έβγαζε ε, η εταιρεία. Spud Bugs Digging Holes. πάλι από τα σειρά εμφανίσεων DIY Sessions. all go crazy. If I were a god, I'd fry a lot of bacon, put it in the milkshakes, my idea of heaven. Bacon in a milkshake, my idea of heaven. If I were a genius, I could make you love me, but I'm not a genius, cause nobody loves me. If I were a genius, I could write equations, I could pass the math test, but I'd never solve them past, but I never solve them. If I crack a bottle, I could swallow vodka, walking into brick walls, acting like my father. If I crack a bottle, I could swim in whiskey, I'd forget my lover, cause she doesn't miss me. I'd forget my lover, cause she doesn't miss me. If I were a record, I'd be getting spin in rounded circles, sticking needles in me. If I were a record, I'd be wearing vinyl, dressing like a rock star, going out of style. Dressing like a rock star, going out of style. If I were a cell phone, I'd call in a bomb threat. Almost got arrested, but I shot the sheriff. If I were a cell phone, we could learn our lesson. I will leave a voicemail if you leave a message. I will leave a voicemail if you leave a message. If I were a μπήκαμε και στο τελευταίο μισάωρο και αν ε, εσείς μπήκατε μόλις τώρα στον ε, Κόνη είναι εκπομπή απολαύστα ανεύθυνα έχουμε αφιέρωμα στην folk punk αυτός ήταν ο Matt Pless και μας ε, περιγράφει πως φαντάζεται τον δικό του παράδεισο My Idea of Heaven Καλησπέρα και στην φίλη Δάφνη και την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια ε, είμαστε λοιπόν κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 2010 και η συνεχόμενη και συνεχώς ε, αυξανόμενη δημοτικότητα των διάφορων ε, folk, back, folk punk σχημάτων σε αυτή τη δεκαετία έχει να κάνει φυσικά και με την έλευση του διαδικτύου στη ζωή μας. Όχι ότι ξεκίνησε τότε, αλλά νομίζω κάπου εκεί, το 2005 δεν φτιάχτηκε το YouTube. Κάπου διάβασα ότι πρόσφατα γιόρταζε τα 20 του χρόνια. Έτσι λοιπόν κάποια βίντεο ε, από group που κατά βάση είναι εξαιρετικά underground και παίζουν σε μικρούς χώρους, σε καταλήψεις, σε σπίτια κτλ. κτλ ε, βίντεο λοιπόν από group τέτοια όπως οι Days and Days, το τραγούδι τους Misanthropic Drunken Loner έχει ξεπεράσει τις 8 ε, εκατομμύρια θεάσεις μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Ε, σημαντικά τρία κανάλια έχουν βοηθήσει μέσα στα χρόνια ε, για να προχωρήσει και να βγει πιο έξω η folk ε, punk σκηνή σε διάφορες ε, εκδοχές της. Ε, το A Fistful of Vinyl είναι μια ραδιοφωνική κομπή στο Los Angeles που κάνει live sessions κάθε πέμπτη βράδυ στον ε, KXLU 88,9 στα FM αν <laughs> είσαστε στο Los Angeles και στο A Fistful of Vinyl βγαίνουν πολλά βίντεο από τα Studio Sessions από το 2012 και κατά στο YouTube. Η CB Pictures είναι επίσης ένα κανάλι στο YouTube που έχει κυρίως έτσι indie μουσικά βίντεο, μικρού μήκους ταινίε και ντοκιμαντέρ από το 2010 περίπου δραστηριοποιείται. Και ε, μια και που ακούσαμε τον Matt Pless, να πούμε ότι για πολλούς ε, το γράψιμο του Matt Pless, το songwriting που λένε και στο χωριό μου, ε, για διάφορους έχει συγκριθεί και με αυτό του Bob ε, Dylan. θα ακούσουμε τι δεν πρέπει να κάνει ένα παιδί χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου. Mostly Miles High Children play with matches. Children play with matches, start a fire. Children play with matches, start a fire. Don't ever do what you're told. Be old or just old. Children play with matches, start a fire. Children play with fire, tend to blaze. Children play with fire, tend to blaze. You know where he keeps his drinks and lots of poisons under the sink. Children play with fire, tend to blaze. While the world is dry and brittle and dead, it'll go up in a flash if we mix it all together. Oh, what a colorful blast! On the shot when spoken to. Curse your way through church and school and mess around with father's power tools. Only shout when spoken to. Curse your way through church and school and mess around with father's power tools. Our children play beyond the keep outside children play beyond the keep out signs. And if the owner send you home, it's bottles, rocks, and stones. Children play beyond the keep out signs. How the world is trying, brittle and dared, it'll go up in a flash if we mix it all together. Oh, what a colorful blast! Oh, only shout when spoken to curse away through church and school and mess around with father's power tools. He'll never use only shout when spoken to. Curse away through church and school and mess around with father's power tools. Children lead us to the lake of fire. Fire! Children lead us to the lake of fire. Fire! And as we drive down into the flames, Mary, I'll let you hold the reins. Children, lead us to the lake of fire. Our children play with matches, start a fire. Children play with matches, start a fire. Just a little gasoline and watch the people scream. Children play with matches. Children play with matches. Children play with matches. Start a fire. Απαπα, να προσέχουν τα παιδάκια, να μην παίζουν με τα σπίρτα. Αυτή ήταν η Mostly Miles High. Έχουμε φτάσει λοιπόν μέχρι και τα σήμερα. Και πάνω κάτω αυτά είναι τα groups που είναι ενεργά. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίως το ιδίωμα πλέον ανθεί στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να ανθεί, γιατί δεν ξέρω, κάτι η γεωγραφία, κάτι ε, η παράδοση ας πούμε των ε, blues, των ε, folk μουσικών ε, σαν τον Wood Guthrie που λέγαμε και στην αρχή Κάπως νομίζω ότι της ε, πάει της Υπήρου αυτό το είδος. Έχουμε και συνεργασίες πολλές φορές. Εδώ η Bridge City Sinners μαζί με τους ε, Days and Days σε μια κολλασμένη ε, σύμπραξη Dungeon Song. much fun. Life, life is so much oh, fun. Oh, yeah. σκεφτόμουν να έχουμε αντιπρόσωπους ε, της ε, folk punk σκηνής στην Ελλάδα. Η πρώτη που μου ήρθαν στο μυαλό ήταν η Οχρά πυροχέτη. Ε, δεν ξέρω αν θυμάστε πιο παλιά είχαμε βάλει, οι οποίοι έχουν τον απαράβατο όρο ότι δεν θέλουν κανείς να παίζει τις μουσικές τους, εννοώντα ε, σε ραδιόφωνο, σε κανάλια, σε οτιδήποτε. Αυτοί λοιπόν ε, είχαν έτσι βιολί και ακορντεόν στον ήχο τους. Ε, φαντάζομαι και οι Vodka Juniors ε, που είχαν έτσι κάποιες ε, πιο ακουστικές βερσιόν, αλλά χωρίς έτσι αυτό το λαϊκό τρόπο ας πούμε της folk. Και φαντάζομαι ίσως με μονομένοι καλλιτέχνες θα παίζουν αυτό το ιδίωμα. Ξαναλέω, νομίζω ότι κυρίως ταιριάζει με την κουλτούρα της Αμερικανικής Υπήρου. Larry and his flask, Hobo's Lament. I'm Ian. I'm Kirk. <laughs> I'm Jamin. I'm Andrew. Jesse. And Dal. And we're on Larry and his flask. We play music. Uh, this song's called Hobo's Lament. It's going to be on an EP that's coming out in a few days, on the 25th. I thought we'd maybe give it a shot. Give it a shot. You know, see, see where it takes us. Everybody all good? Yeah. Thank you. what my night. Καθώς τα περισσότερα από αυτά τα group, ε, όπως ε, είπαμε, είναι μικρά και underground, έχει ενδιαφέρον να δείτε και τις ε, κινηματογραφήσεις τους, καθώς παίζουν στα πιο απίθανα μέρη. Από στέγες σπιτιών μέχρι βαγόνια του μετρό, έτσι τελείως flash mob που λένε, μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε. Ε, φαντάζομαι ότι καθώς και τα περισσότερα σχήματα και αυτά είναι μικρά και τοπικής εμβέλειας, κάπως δύσκολο να τα δούμε και ποτέ να περιοδεύουν. Αλλά απ' την άλλη, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέλ, συγγνώμη, Paul Bow, Never Get To Know. never get to know my friend Steven. He thought he found an answer. It was my friend since kindergarten. And then I watched him disappear. I'll never get to know my friend Melissa. She had a baby when she was 16. Now she works in a mall in Florida. Sometimes I wonder who she could have been. I'll never get to know my mom's friend Bonnie. She's the one who made me want to be an artist. She could paint the prettiest pictures until both her lungs collapsed. I'll never get to know my mom's friend Harry. He had a low, scratchy growl of a voice. He'd sing, Make me an angel flies from Montgomery. And then he drank himself to death. I'll never get to know my sister. Because my sister is a crackhead. But thank God I remember when she was just a little kid. I'll never get to know my dad. Cause my dad lives in a dream, and even though I think he's the best, he seems so far from everything. And I'll never get to know my mom, cause my mom is an alcoholic, and I bet when she was young, she never saw it coming. I wonder why I'm an asshole. Or wonder why I'm so uptight. Or wonder why I don't just chill out and learn how to have a good time. Well, sometimes I'm scared right out of my mind, and sometimes I just get angry because I've been let down by the people that I love, but I will not let down the people who love me. Αυτό λοιπόν ήταν φίλες φίλοι, άλλη μια εκπομπή απολαύστε ανέφηνα έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω <clears throat> να απολαύσατε κι εσείς από τα σπίτια σας, από τους δέκτες σας τέλος πάντων αυτό το αφιερωματάκι. Για όσους δεν, σύντομα, πολύ σύντομα θα ανέβει. Ε, η εκπομπή της Έθιο Jazz καθυστέρησε γιατί, ξέρετε, έχω ένα κουσούρι και θέλω να γράφω τους τίτλους των κομματιών ώστε ο καθένας να μπορεί να ψάξει να βρει ό,τι τον ενδιαφέρει και επειδή όλη την ήταν στα αιθιοπικά ε, δεν με βοηθούσε ας πούμε η αυτόματη συμπλήρωση ώστε να τα γράφω πιο γρήγορα και πολλές φορές έπρεπε να κοιτάζω αριστερά-δεξιά γράμμα-γράμμα από τις σημειώσεις μου για να το πετύχω. Τέλος πάντων, μικρές τεχνικές λεπτομέρειες είναι αυτές. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. I've been silent, but my against crime say hi. Hi. What's your name? Marion. Marion what? Marion Evil Jackie Mail. Oh, that's your name? Mm-hmm. And how old are you? How old are you? Three years old. You three years old? Yeah. Okay. Now, you know, Daddy got a record out, and we're going to listen to Daddy's record. Okay? Okay. okay. You, you going to listen to my record with me? Yeah. What's the name of my record? Huh? What's the name of my record? I rather be by myself. All right, we're gonna listen to "I'd Rather Be by Myself." Okay. Right now, you get daddy kissing. You love me? Yes. Say I love you. I love you. I love you too. Okay, we're gonna listen to the album. Okay. Okay. if I have to go. If I have to go, I'd rather be by myself. I'd rather be. simply because I can't understand. Is it something I'm doing wrong? Loving you, loving you as a man. I only try to give you whatever you ask for. All I want is true love, babe and nothing, nothing, nothing more. I love you, baby. Girl, girl, you know I do. But ain't nobody, nobody will put up with what you put me through. Cause if I have to go.